بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد خوب مسئله در کتاب فقه میسر درس دوازدهم در فقه میسر باب پنجم در کتاب تهارت در مسئله ششم کتاب تهارت وضو درباره نواقض وضو نواقض جمع ناقض شکننده را میگن باطل کننده شکننده دانش نه مهمه برای تا که بدونه که چی تارت تمش کنه چی تارت تمیز کنه بسیار سوال میتونن که آیا نخون بگیریم باید تارت کنیم در در مثلا دستمون پیشاو رسید تارت مون شکست خیلی سوال عجیب و غریب میتین به خاطری که تا همین نواقصی که قبسیون خب نیست شش تایمه دکر کمه همین همی ازیت نمیکنه بعد دیگه بعد خیلی میکنه همه چی دیگه نواقصه خوب مسئله ششم بله المسألة السادسة في نواقضه بفرما المسألة السادسة في نواقضه والنواقض هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده وهي ستة الأول الخارج من السبيلين أي من مخرج البول والغائط والخارج إما أن يكون بولا أو غائطا أو منيا أو مذيا أو دم استحاضة أو ريحا قليلا كان أو كثيرا لقوله تعالى أو جاء, أو جاء أحد منكم من الغائط وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وقد تقدم وقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من ولكن من غائط أو بول ونوم وقوله صلى الله عليه وسلم آه، فمن فمن الشك هل آه، في من شك آه، في من شك هل خرج منه ريحا أو ريح أو أو لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا بله خب میگد مسئله ششم فی نواقضه در شکننده های تهارت هر یک عبادت به خود شکننده داره ضرور است دانستن او مثلا طهارت به خود شکننده داره حتی اسلام ایمان به خود شکننده داره دانستن او مهمه برای چی برای تو اینکه در همو واقع نشوه در شکننده در حالی که نمیدونه عملش باطل شوه مثلا در ایمان نواقض است میشه کفر و شرک و سحر و دیگر چیزها ضروری بودونه تا اینکه در همین نواقض واقع نشود از روی ندانستان خب و همچنین طهارت به خود نواقض داره نواقض جمع ناقض اسم فاعل به معنای شکننده باطل کننده دیگه نواقض هی الاشیاء چیزهایی هست که باطل میکنه طهارت را و فاسد میکنه فاسد کننده طهارت شکننده طهارت باطل کننده و این نواقض میگه شش تا هست اگرچه در بعضی مذهب‌ها اختلاف است هست بعضش میگیم که به هر حال از شش تا که دلیل صحیح صریح ثابت ثابته میگه همین شش تا نواقضه یکم الخارج من السبیلین هر چیزی که خارج شونده و بیرون شونده از دو راه از دو راه گفته است من مخرج البول و الغائط از جای پیشابرایی و الغائط نجاست نجاستی که از عقب میبرایه میره غائط میگه خب همینه میگن خارج من السبیلین هر چیزی که از دو راه و پیش و عقیب خارج میشه و از شرنگا خب وال خارج میگه خارج از همین سبیلین یا میگه پیشاوی پیشاو معلومه شد پیشاو طارت تمیش کنه کم هم که باشه او غائطا یا که مثلا غایط های یعنی نجاست از عقیب او منیا یا منی هست از پیش منی او مذیا یا مزی هست مزی همون آبی که آدم وقتی که مثلا بگیم قتی زن صحبت دیکنه و گب بزنه و دستش میقپه و اینوای در همین حالت اول آبی که میبرایه دیدم مزی میگن مزی هر آبی رو میگن که می میبرایه آبی چسبکی تنکه که هست ایره مزی میگن باید چیز دیگه را نامشه ودی میگن ودی واو دال یا ودیش میگن این ودی همون هم باید تسبکای فقط او دای گاه وقت از بعد پیشو کردن او غالبا یا همه وقت یک وقت میبره مثلا که انسان پیشو میکنه بعد این قطیز می... تسبک او را نامش ودی میگن منی ای همون نطفه غوثی که خارج میشوه از آلت سببش هر سببی باشه نباشه تارت هم کنه بلکه واجب است آبازی کردن مزی چی مزی آوی که مثلا به صحبت کردن با زن یا که اینوای یا دیدن کسی زن و یا وای در این خارج می شود را وزی میگه طهارت همیش کنه بله او دم استحاضه یا که خون استحاضه خون استحاضه یعنی خونی که خارج می شود از شرمگاه زن هر نوعی باشه را باشه طهارت همیش کنه او ریحا قلیلا او کان او کثیر یا که باد خواه باد بسیار باشه خواه کم بیام شکننده طهارت باد باد تارت همش کنه بله خب کمای خو خب، بسیار خب همه یا یعنی مهم که هر چیزی که از دو راه ببرایه تارت همش کنه خواه بادای خواه خونه خواه پیشاوه خواه منی خواه مزیه خواه خونی زنه همه عادت ماهانه زنده میبرمگی و بعد از ولادت اینو همه ای طارت همش کنه لقوله تعالی به خاطر الله میگد او جاء احد منکم من الغائط یا اینکه یک از شما از حاجت خانه و از پیش چکنی آمد چیکار میکنه طهارت شکستگی است ضروره که طهارت کنه دوام آیه الله میخیر میگه یک از شکننده های طهارت و روایت میگه یک همین اوجا احد منکم یکی از شما آمد من الغائط از جای قضای حاجت همین هم شکننده طهارت و همچی پیامبر صلی الله علیه و میگه قبول نمیکنه الله سبحانه و تعالی نماز یکی از شما را اذا احدث وقتی که طهارتش بشکنه حتی يتوضا حتی اینکه طهارت کنه وقت تقدمه حدیث میگه گذشت محدث کسی میگه که طهارت شکستگی وأهم شيء پیامبر صلی صلى الله عليه وسلم قال ولكن من غائط او بول او نوم آدم باید طهارت کنه مثلا از چی از عقب برام نجاست برامگی او بول یا خو پیشاو او نوم یا خو خو هم طهارت میش کنه ولی خو هم طهارت میش کنه میگه و قوله صلی الله علیه و سلم همچی پیامبر سلام در کسی که شک کرد که آیا یگان باد برآورده یا نه برآمده پیامبر سلام چی گفت گفت فلا ينصرف بر نگرد گفت از نماز حتی يسمع صوتا او یجری یعنی نماز نبره حتی اینکه یادم شک کرد که عقیبش گونچ برآمد باد یا نه نگه از نماز نبرایه بر نگرده حتی اسمع صوتا یعنی که آواز بشنوه آوازی باده او یه جریحه هایی که بوی باده شدید به خوب خب لیکن اگر از شکی تاقه کی که شکی تاقه اعتبار نداره کدا وقت باد اعتبار داره آواز بشنوه یا اینکه بو حس کنه در غیر شک اعتبار نداره خب مثلا در اینجا بیان کرد که چی چیزا تارا همش کنه. و قاعده شریعت همین گرفته شد که هر چیزی که از دو راه ببره تارت میشکند. این اجماع است و اتفاق است خب دیم ناقضی تارت خب مسئله مهمش همینه در تارت شکننده در باب سبیله هر چیزی که خواه کم باشه خواه بسیار در همه حالت تارت میشکنه یا آدم تارت کرد بود که بای قپشا برامد تارت شکستگی یا آدم تارت کرد بود که کم تا خوش برد خوبی برد که احساس نکرد در برش چی گپه دیگه تارت میشکنه خب ایراله مثالش میگه کمتر خب بله دوباره خب تفصیل نداده دوباره خب تفصیل نداده خیلی میگه باز آها الثانية خروج النجاسة من بقية البدن فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابقة وإن كان غيره وإن كان غيرهما كالدم والبقي والقي فإن فحش وكثر فالأولى آه، فالأولى أن فالأولى أن يتوضأ منه عملا آه، بالأحوط وإن كان يسيرا فلا يتوضأ منه باتفاق خب میگد ناقض الديوم یعنی شکننده دیوم تهارت میگد که خب چی بوده است خروج النجاسه من بقیه البدن بیرون شدن نجاست از باقی ماندن بدن از باقی ماندن یعنی مثلا ای جاهای دیگرش ای دو سبیل نیو از دو راه نیو هر دیگه است مثلا هیچ کمش مثلا پیشو برامد میگه مثلا و این کنه باولن اگر رفت پیشو یا و ای برش برامد یا که نجاست این کنه باولن اگر میگه پیشو باشه او غائطا اگر رفت نجاست باشه نقض مطلقا حتما میشکنه خب کم باشه خب بسیار بخاطری که نصوص پیشنه به همین دلالت بکنه ولکن من نوم من غائط او بول او نار پیشا خواه جای موضوع خبز ببره خواه بالای خچک ببره تارت تمش کنه خب و ان كان غيرهما اگر رفت دیگر غیر پیشو اینوای و والقی انا في مساله باختلافه همین ده نقطه اختلافی بین مذهبات همین مساله هست کدمی خون آیا خون تارت تمش کنه این مساله هست و والقی پرتافتن این مساله دیگری که اختلافه خب که آیا امید مسئله ده آیا قی پرتافتن و خون آیا طهارت همیش کنه یاره اختلاف است در بین عالما حنفی ها میگن که طهارت همیش کنه حنفی ها میگن طهارت همیش کنه خب و یه حدیث هم دارن حدیث اینه که ضعیفه روایت احمد مسند ابو داود و دیگر ها روایت میکنن لیکن این صحیح نیست ضعیفه خب اکنون این چه با گفته است این باید خیلی تفصیل داده گفته که فاین فحوشه اگر رفت فحوشه یعنی زیاد بدن کثر بسیار باشه فحوشه یعنی بسیار بسیاری بسیار تر ده اگر رفت میگه همین خونی میبرمگی یا قی بسیار باشه اولا و افضل میگه تارت کنه عملا بالاحوض از روی عمل کردن به احتیاط خب احتیاطا اگر رفت خون بسیار یا اینکه مثلا بسیار پرتاف تارت کنه میگه بهتره و این کان یسیرا اگر خونی کم باشه ولا فلا يتوضا منه بالاتفاق میگه اتفاق عالم ها تارت نمیکنه خب مسئله اول خون میگیم خون هن مذهب حنفی ده و قول بعض علمای دیگر ده میگن که تارت میشکنه خب دلیلشون چیست دلیلش خیلی گفتیم یه ده حدیث دارن حدیث ضعیفه و صحیح همین است که تورات نمیشکنه قول صحیح همین و قول جمهور است تقریبا که میگن نمیشکنه او چی است حدیثی که حضرت بعض صحابه ها نماز میخوندن در حالی که خون ریختن میگرفت حضرت علی و حضرت حسین و حتی حضرت عمر چند نفر از صحابه است که مجروح بودن خون ریختن میگرفت نماز میخوندن حتی بعضی حدیث روایت بخوری است که خون میپرید مثلا تری خون جاری شده است سخت جاری میشد معلوم شود که خون شکننده طهارت نیست و اصلا مثلا گفت حدیث صحیح صریح نیست والقای یعنی پرتافتن قای دا بعضی علما با تفصیل گذاشتند در قای پرتافتن داده حنفی میگه اگر پرتافت با پری دهان باشه طهارت میشکنه پری دهان قطی یعنی اگر کم ترک پرتافت طهارت نمیشکنه یک کم ترک باشه پر دهانش پرشید میشکنه لیکن صحیح همین است که هر دیتا هر دین شکننده طهارت نیست به چی دلیل به دلیل این اینکه در شریعت حدیث هر چیز نواقض ناقص گفتن دلیل صحیح و صریح در کاره برای چی برای کس چه میشکنی باید دلیل قوی قطعی بگویید اما اینطوری بعض حدیث ضعیف یا اینکه بعض اجتهادا یا اینکه بعض قیاسا اعتبار نداره لیکن بعد اینجا مؤلف گفته که احتیاط قطعی عمل کنه اگر به شرطی که خون بسیار باشه یا پر پرتافت بعد پری یعنی پر به تورات کرده احتیاطا خوبه و الا واجب نیست یعنی تورات نمیشکنه خوب ای بود مذهبی ایقه بود درباره شکننده تورات از خارج شونده از بدن آدم خوب در چی اختلاف دست؟ در خون و خون میبرمگی و ها با تفصیل چی دارن فقط حنفیه هم میگن که اگر خون ببره قم شما تورات نمیشه اگر برومد استاد نه اگر میگه جاری شد تورات میشه جاری شد چی میگن میگن ایمو تایمو دیگر رفت ای ریشه ایمو با وجود یعنی کانت جاری استر رفت فهمیدین با تارت میشکنن یکی راجح همینه که تارت نمیشکنه نه به خون بینی نه به خونی که در دست دستا در چیو میبره لیکن خون از پیش عقیب ببراید تارت میشکنه فهمیدین ای مردم فهمیدین برای خارج سبیلین مطلقاً شکننده تارت لیکن ای دست برآمد ای پا برآمد یا ای بینی برآمد تارت نمیشکنه تارت نمیشکنه نمیشکنه چرا زیرا برای شکستن تارت دلیل صریح و صحیح در کار و این چیز نیست بله خوب ناقص سيوم شكلنداي آه. تورات الثالثة زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم لقوله صلى الله عليه وسلم ولكن آه، من غائط وبول ونوم وقوله آه، العين وكاء السهو فمن نام فليتوضأ وأما الجنون والإغماء والسك والسكر ونحوه فال... والسكر. والسكر ونحوه فينقض إجماعا والنوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم وأما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم في انتظار الصلاة ويقومون يصلون ولا يتوضؤون خب بله لكن این نواقض مهمه ناقض سیمش کننده سیم تهارت میگه دور شدن عقله یعنی عقل از بین او تقویت یا محکم شدن عقل عقلش محکم شد یعنی دیگه درد نکد به اغماء اغما شوید را میگه هوشش رفت راحت میشکنه بله او نوم یا خوش برد عقلش محکم شد دیگه نمیدونه چی گپ شده برش چی گپ شده پیشش اطرافش خب به خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه لکن من غائطین طارت میشکنه از نجاست برآوردن یا پیشو کردن یا خو کردن و پیامبر صلی الله علیه و میگه العین وکاء السهی فمن نام فلیتوضا خب چشم ویکه ویکه بنده میگه بنده که میبندی دهنی یکم ظرفه اینا ویکه میگه. چشم میگه مثل بندی میبنده از صحیح دو بورا میگن دو بور یعنی عقیبه او خب، مثلا میگه چشم آدم مثل بستنی برای چه برای بستنی دو بوره یعنی عقیب مخرج عقیب وقتی که شما میگه هویی که میگه او هوی میشوه برای مثلا فهم فهمن نام وضع. معنی تحت لفظی همین کشم بندی برای بس بند مثل بندی بسته است برای چی برای دوبر مخرج عقیب پشت اگر افتاده معلوم میشه چشمش پوشید اوهی میشه وقتی اوی کرد محکم میشه یعنی امتریده یعنی در حقیقت آدم خوش ببره نمیدونه که عقیبش چی برامد یا نه برآمد پس مثلا به خاطر همین گفتن که هر کی تارت کرد خواب کرد پس تارت کنه یه حدیث صحیح هست که خواب تارت همیش کنه فقط اگه اختلاف دارن که کدام خواب تارت همیش کنه اختلاف کلانه هشت قول حتی مذهبای بسیاره پس خیلی همه را گفته همین صحیح هست خب مؤلف میگه اما دیوانه شدن بله ول اغمه هوش رفتن و سکر و پیان شدن و نحوه مانند همین و چیزی باشه پیان نشده باشه فیان قضو اجماعا و اجماع علمات تارتش میشکنه خب معلوم میشه که از بعد سوال میشه که آیا سیگاری تارت میشکنه در جاش همین قاعده آیا عقلش محکم شد یا نه آیا پیان شد یا نه آیا خچای دست داد یا نه بگن نه تارت نمیش کرد اگرچه حرامه یک تارت نمیش کرد دانش همیشه تمام مثلا که بوی همو پپیراسش ناس پس ناس هم خیل ناس سگلیت هر چه بیه تارت نمیش کنه اگر رفت و کیف کرد یعنی اینکه عقلش دست داد پیان شد هشش رفت یا مثلا عقلش محکم شد آه، لکی اگر رفت نه تارت نمیش کنه لیکی حرامه فهمیده قاعده همین یه آدم ناز کشید چیو حکم داره دانش چقه بکنه نماز بخونه چرا زیرا کی شکننده تارت درو دیده نشد چه شکننده تارت محکم شیدن عقل عقلش محکم نشد یعنی از بین نرفت ده پیش چی گپیشید فهمید فهمیدین یه لحظه اگر رفت عقلش بین برا برای اول ادم اول ناس بکشه مثلا یا اول سیگارت کشید عقلش رفت تارتش میشکنه در جو نفهمید چی گپیشید در برش سرش تو خورد یعنی تارتش میشکنه خب عرق نوشید پیون شید پیونی تارت همش کنن هوشش رفت هوش رفت نفهمید یه لحظه یه مینوت دو مینوت تارت همش کنن خب این اجماع دیگه اکن نوم ناقض خوابی که شکننده تارت کدام خوابه میگه هو المستغرق همون خوبی سختی که لا مستغرق یعنی در بگیرنده کامل یعنی خوبی سخت و چکش الذي لا يبقى همون خوبی که لا يبقى ما ادراکون على اي هيئه با او ادراک و درک کردن نمیمان انا میخواد خوابی که درک نمیکنه احساس از بین میره هر ای هیئت کان نو به هر حالتی که باشه کلام صفتی باشه برای فقها میگه گرفت و شیشتگی باشه مقعدش مستحکم باشه طارت نمیشکنه اگر نیم ساعت یا ساعت دو ساعت هم خواب کنه حنفی میگه گرفت از سجده شیشتگی باشه مثلا نمش نمیشکنه برای میگه میدونی که دیو رکوع ده حالت نگه چیه و بعضش میگه که اگر رفت و خواب باشه باشه که تكسرش بگیری بغلطه معلومه شود تورات شکسته اگر رفت میشکنه، اگر رفت نه غلطید معلومه شده که تورات شکسته لیکن راجع همینه که ادراک اگر داشته باشه تورات نمیشکنه اگر رفت نداشت ادراک چی میگن احساس کرده مثلا در مجلس شدگی باشی سه چهار نفر گپ سیر خوش بود هیچ کیسی که ما گپ زدن تورات شکسته گرفت نه که هیچ خید نکرد تماما درک نکرد ولی حالا تورات شکسته خب اما نوم الیسیر اما خوابی کم میگه فلا ینقض الوضوء طهارت نمیشه بله خوابی کم خوابی کم چیه یعنی احساس داری؟ فقط خوابی خب برای چی برای اینکه صحابه ها بودن نعاس خ اولی خواب میگن در تری غنو چشم میگن چی میگن مهم تری یعنی تری خوش میبره میخزه یا خوش میبره میخزه صحابه ها هم خیلی میشیدن خوش رو میبرد و میخیستن و هم فی انتظار صلاه در وقتی که انتظار نماز دادن و یقومون و میخستن نماز بخوانن طهارت نمیکرده حدیث صحیح حدیث مسلم روایت کرده که و حدیث صحیح است برای چی برای قدشا احساس بدخت نعس خواب خواب شتگی و مثلا اولی خواب میگن در طریق غنوچش میگن یعنی مثلا خود نمره میخزن یا طریق میگن همینا میگن خواب چی خلاصه کلام احساس میکنی که در برات آدمو چی گفته است؟ یعنی اینکه مثلا گپ گفته است یعنی اگر رفت پول نفهمید ادراک نکردی بعد در حالت ተወራትት mech kana agaras tawman nafamet خوب بله الرابعة مس فرج الآدمي بلا حائل لحديث بشر بنت صفوان رضي الله عنهما عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ وفي حديث أبي أيوب أو أم حبيبة من مس فرجه فليتوضأ بله خب یک از تارت های نواقض تارت شکننده تارت مس الفرج الادمی بلا حائل مثلا در عقب اختلافه مس قپیدن قپیدن فرج آدمی یعنی شرمگاه آدم بلا حائل به چی به یگم مانع حائل مانع به یگم ستر به یگم لباسه خب همین طورت همش کنه قول حدیث اومده است دو حدیث اومده چی میگه میش که میگه نمیش کنه در باره در اختلاف خیلی حدیث اول میش که بگیم لحديث بسرة حديث بسرا بنت صفوان رضي الله عنها زانا است روایت كيف ينبر صلى الله عليه وسلم قلتان كي من مس ذكره فليتوضا حديث تهي هست كي هر كي آلت شا قبيت تا پس طهارت كنا خب چخری قپید یعنی بي حائل يعني مثلا بي يقوم اه، بي بروك و بي يقوم خوب وفي حديث ابي ايوب وام حبيبه تبضح بضح دیگه حد بكنا من مس فرجه فليتوضا خوازن قامت فرا میکنه هر کی قبید آلتش را پس تارد اول درباره چی گپ اول درباره آلت خط قپیدن آیا یا که خودت یا یک آدم بالغ دیگر قپیدی آیا تارت میشکره یا نه دو قوله قولی که مؤلف ذکر کرد این قولی بعض علما هست بعض از محققا خوب این میگن مذهب میگه که تارت میشکنه چه حدیث دلیلشون چه همین دلیلی که گفته همین دلیلی که مثلا تا که مثلا میگه من مسح ذکر فلیتوضا خب قول دیم چی است و قول جمهور تقریبا روایت مذهب حنفی ها هست و شیخ ابن عثیمین و همچنین دیگر عالما میگویند تارت نمیشکنه حتی ابن تیمیه هم احمد هم فقط بعض علما میگه اگر قپی تارت کنه بهتره لیکن راجح و صحیح کدام مذهبه یا چی دلیل دارن وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله حدیث صحیح هست که پیامبر صلی الله علیه و پرسیده شد که آیا آدم به قبالت چطورت میشکنه پیامبر صلی گفتن ما هو الا بضعه منک آلت گفتن جزء از تو هست یعنی مثل پا و دست و ران پای گفت یگان فرق نمیکنه این حدیث میگن ناسخی نسخ کننده این حدیثه در حقیقت همینم بعید نیست ده یعنی مثلا چی شکننده ای این حدیث منسوخ شده گه همین قول قول راجحه که تا نمیشکنه و چی دلیل به همین حدیث صحیحه که پیامبر صلی الله علیه و میگه ما هو الا بضعه منك یعنی آلات جزئی از خودی تا است فهمیدی خوب اكو بعض علما با چی میگن بعض علما میگه طارت نمیشکنه و لیکن مستحب طارت کردن لیکن قول راجح چیه قول صحیح راجح همینه که بگیری برای مهمه قول راجح صحیح همینه که قپیدن اولاد خو اولاد زن باشه خو مرد خو یک دیگر فرق نمیکنه همه یک خب تارت هم نمیشکنه مگر اینکه خبید مزی برامد، انا این حالت ده تارت میشه فهمیدیم بعضی علما میگه که میشکنه به شهوت باشن میشکنه به شهوت باشن میشکنه نمیشکنه خیلی گپوی بسیاره راجح انا مینه حالت خواه ما ایخه چه خواه از آیلش مهم که خواه از که یا غیرش اگر رفت و مزی برآمد میشکنه و الا نمیشکنه و این حدیث چی است این حدیث منسوخه یا قول شیخ ابن باز اینا که مثلا این دلالت به مستحبی میکنه که مستحبه که طهارت کنه واجب نیست خب با همین مسئله مسده یعنی ده با مذهب شافعی بار مثلا چی میکنن که اگر کسی مردی مزنی زنی نامحرم قفید میگه به دستاش دستش ده دست رسید میگه طهارت میچکنه این قول دلیل نداره در حقیقت راجح همینه که قپیدن بدن زن دستش مثلا این وای نمحرمه ده تارت نمیشکنه خب بشود باشه خب بشود مگر اینکه مزی برامد به تارت میشکنه خب این مختصرک در باب چی در باب قپیدن آلت خواهی خب خودش باشه غیرش به گمت تارت میشکنه مؤلف میگه میشکنه و قول بعض علما هست هم مذهب حنبلی ها و دیگران و مذهب شافعی هم حتی همینه خب لیکن راجح همینه که نمیش اگر مگر اینکه مذهب براید مذهب قول ابن سیمین چه ابن سیمین میگه که فقط میگه اگر به شهوت باشه میشکنه ابن تیمیه و احمد میگه مستحب تورت کردن لیکن فرض نیست واجب نیست این قول بسیار مختصر شاید بگیره میشه ان شاء الله خب. خب دیو پنجون خب، خب. ناقص پنجم الخامسه اكل لحم الابل في حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الغنم فقال إن شئت توضأ وإن, وإن شئت لا تتوضأ قال أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ من لحوم الإبل خب أنا مسألة بقية اختلاف بقية مناقزش ده اه، آه، بله اختلاف اللي كراجح همینه که میشکنن أكل لحم الإبل خوردن گوشت شتر ستر آیا تارت هم میشکنه یا نمیشکنه این در حقیقت اختلاف کلانش دیگه راجح همینه که بله تارت هم میشکنه خب پختگی باشه خب خب پشتش ستر خوردی تارت بشکنه در حقیقت خوردی باید تارت کنی چه حکمت داره حکمتش علتش مخفی هست فهمیده لیکن بله. شیر خورده شیر شخوردی تارت نمیکنی آره، لیکن فقط همین گوشت ده بله گوشت ده تورات میشه حدیث جابر ابن سمره است که مرد پیامبر صلی الله پرسید که آیا تورات کنیم از گوشت گوشت گوشت گوسفند گوشت گوسفند خوردن تورات کنیم پیامبر صلی گفت اگر بخوای تورات کن اگر خوی طهارت نکن گفت لو سوال با پرسید که انا توضا من لحم لحوم الابل آیا گفت تورات کنیم گفت از گوشت شتر پیامبر صلی الله علیه و آله نعم توضا من لحوم الابل گفت بله گفت تارت که گفت از از گوشت شتر گوشت شتر خوردی گفت تارت و در حقیقت هم مذهب صحیح است و قول مذهب حنبلی ها هست و ابن حزم و نووی هم رفت کرده لیکن مذهب حنفی و مالکی و شافعی ها میگن که واجب نیست او میگن که این حدیث رو منسوخ دیگه و بعضی وقت تعبیر میکنن از گپای زیاد میگن به اساس صحیح همینه که حدیث منسوخ نیست و به همین عمل کرده از بعضی صحابه ها یعنی مثلا معروف مسئله طرات میشکنه بله میشکنه قول راجح ده چی راجح همیه خب حدیث منسوخ اینه یگام حدیث نیست که در نص که باشه نیست دوتاری حدیث خب بله ناقض ششم المسألة آه، السادسة الردة, الردة عن الإسلام لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبت أعماله وكل ما وكل ما أوجب الغسل أو أوجب الوضوء غير الموت آه بله خب این ناقض معروفه و بالله این مرتد شدن از اسلام الله پناهت مرتد شد از آدم کسی میگه اسلام من پارتش میشکنه ها شک نیست برای چی اکبر از علوم میگه پارتش نمیشکنه که راجع راجح نمیشکنه برای چی برای تاوم اعمالش باطل میشه کافر شد الله میگه و من یکفر بالایمان فقط حبط عمل هر کی کافر شد بعد از ایمان عملش باطل شده دیگه مثلا میگه طهور بر ایمان طهارت میگه نیست به ایمانه وقتی که برفت تمام میره پس الله میگه لئن اشرکت لیحبطن عملک اگر شرک بیاری تو عملات باطل میشه یکی از عملات طهارت طهارت میشه نیت از بین رفت نیت باید باشه نه وقتی از بین رفت و شیخ میگه و کل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء غیر الموت هر چیزی که غسل واجب کنه میگه این طهارت واجب میکنه بله یعنی مثلا آدم منی برو برآورد پس اینو و غیر الموت مگر میگه مردن مردن طهارت نمیشکنه فقط وقتی غسل میکنه تمام ده مرد آدم غسل واجبه به کتارت نمیشه، یعنی معنیش که دیگه او تمام از بین رفت دیگه نوازده خانه کتارت در کار بوده براش خب این بود شش نواقیز شش نواقیزی که ذکر کردیم خیلی در بعضش اختلاف است به هر حال همین نواقیز شکننده های تاره اگر دیگه غیر این بچه دیگه شکننده نیسته مثل تا قبیدی موی سرت تراشیدی تا گرفتی دیگه هر چیزی که ذکر میکنی شکننده نیست خب مسئله هفتم ما یجب له الوضوء اگر وضو برای چی چی وضو چی چیزا دا باید طهارت کنی طهارت برای چی چیزا میکنی باید برای چی چیزا آها المسألة السابعة ما يجب له الوضوء ويجب على المكلف فعل الوضوء للأمور الآتية الأول الصلاة لحديث ابن عمر مرفوعا آه، لا يقبل الله صلاة صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول خب میگه که واجب است میگه با مکلف تارت کردن میگه فعل الوضوء یعنی انجام دادن تارت للامور الاتیه در کارهایی که آینده ده میگیم همون چیزا ده یکم چیزی که اتفاق های الصلاه بخوای نماز بخونیم واجبه تارت کنیم در حدیث ابن عمر لا يقبل الله الله سبحانه و تعالی قبول نمیکنه نماز به تارت و صدقه را قبول نمیکنه از مال دزدیده شده مال دزدیده شده ایره پول دزدگی دقتی الله قبول نمیکنه پول حرام و مال دزدیده شده همچنین نماز هم به تارت قبول نمیکنه برای قبول کی واجب میشه وقتی آدم میخواد نماز بخونه طهارت نداشته باشه واجبه که طهارت کنه خوبی معروف مسألة الدية الثانية الطواف بالبيت الحرام فرضا كان أو نفلا لفعله صلى الله عليه وسلم فإنه توضأ ثم طاف بالبيت ولقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام ولمنعه الحائض من من الطواف حتى تطهر بله خب میگه هم دیوم چیزی که تارت کردن براش واجبه میگه تواف کردنه تواف کردن در به خانه خدا خواه تواف فرضی باشه خواه نفلی باشه میگه واجبه تارت کردن اختلاف است به هر حال هم قول ترجیح داده میگه واجبه تارت کنی وقتی که تواف میکنی خواه تواف فرض باشه خواه نفل باشه خواه تواف وداع باشه این وای هم چیزی باشه نباشه خب چرا زیرا پیامبر صلی الله علیه و تارت کردن بعد از آن تواف کردن به گردی خانه الله در کعبه و پیامبر مثلا گفتن الطواف طواف کردن چرخ زدن دور زدن در گرد خانه الله صلات و نماز الا مگر اینکه الله سخن کردن را در او اجازه داده نماز فقط میتونی که طواف کرده گپ بزنید طواف کرده ذکر کنی و همچنین بالی منعی به خاطر منع کردن پیامبر سلام شخص حائز را آدمی زنی که حائز بود در عادت ماهانش از طواف کردن منع کرد حتی اینکه پاک شود معلوم شد که برای چی پاکبودن و طهارت داشتن شرط به قول مؤلف بله یکم نماز دیوم طواف کردن سیام الثالثه مس المصحف اه، ببشرته بلا حائل لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا الطاهر بله و قپیدن قرآن مس قپیدن خواندن نه قپیدن قرآن به بشرتی بر قفیدن قرآن به بشرتی و پوستش یعنی به دستش اینو بلا حائل به حائل اگر رفت یگام لتقت قپید در حالت جایزه ایجادم این مساله ده خیلی اختلاف یکی جمهور علما میگه که باید طهارت کنی یک قول صحیح والله اعلم همینه که به طهارت هم صحیح هست قپیدنش لیکن اولا افضل نه قپی به طهارت باشه اگر خب خپیدن طهارت مصحف ده میگه واجب طهارت کردن طهارت کردن ضرور واجب برای قپیدن قرآن خواندنش نه خواندنش درست به طهارتم زیرا الله میگه لا یمسو الا المطهرون میساس نمیکنن نمیقفن قرآن را مگر پاکان خب درباره ملائکه است میگه علیمایی که میگن جایزه اینا میگه درباره ملائکه و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه لا یمس قرآن الا طاهر نمیقپه قرآن را مگر شخص طاهر و مؤمن میگن طاهر نجس نیسته خوبه که میگن ده. البته این حدیث خیلی زیر ما میگه ضعیفه اگرچه صحیح هست شیخ البانی صحیح میگه و ذهبی و بیهقی و دیگر علما میگن صحیح هست خب به هر حال این مسئله قطیدن قرآن در در حقیقت اختلاف است لیکن جمهور علما میگه باید طهارت کنی و بعض از محققان ابن عباس و بخاری و دیگران میگن به طهارت هم جایز جایزه البته همین هست قول صحیح همیه لیکن احتیاط قطی طهارت کردن قپیدن خوبه خوب و مسئله معاصر این مسئله قفیدن تلفن تلفونی که قرآن خواندن چه حکم داره؟ صحیح و حتی قریب اتفاق که این حکم قرآن نمیگیره وقتی نگیره، خواندن قرآن از تلفن به طورت جایزه برای چه؟ برای قرآن نیست نه در معنی قرآن نه قرآن بلکه فقط هم حتی خط هم نیست بگویی خط هست، یعنی تا صورت هست صورت و مثلا، اگر از تلفن چه قول داشته باشه؟ گو از قرآن eh, خواندن قرآن از با تلفن به کامپیوتر وی درسته به شک شبه به تارت بله به تارت خب خلاصه کنیم مسئله چی بود مسئله قفیدن قرآن رسیدن دست در قرآن اما اما قرآن از خواندن به قفیدن درسته مگر برای آدم جنوب جنوب حق نداره که قرآن بخونه لیکن آدم به تارت میتونه که از یاد سوره بقره یا که سوره ملک بخونه بله خب این بود مسجد در سه چیز معلوم میشود یک اختلاف اه، میش یکم تهارت کردن چه چیزا واجب بده برای نماز خواندن بله برای طواف کردن بله برای قپیدن قرآن خب مسئله هشتم که بود که جاها تهارت کردن مستحبه یا مست بله خون المسألة الثامنة ما يستحب له الوضوء يستحب الوضوء ويندب في في الأحوال التالية الأول عند ذكر الله تعالى وقراءة القرآن الثانية مسألة عند كل صلاة لمواظب مس... نعم، مسألة هشتمجد ما يستحب له الوضوء اون سيكي مستحب برای طهارت کردن اكيد برای چی چیزا طهارت کردن مستحب میگه مستحب استحب یعنی يعني مستحب یعنی يعني کاری خوبه و یندوب یندوب یا به معنی مستحبه مندوبه مندوب مستحبه یا معنی داره سنت مستحب کاری خوبه در حالت های آینده یکم در وقت ذکر الله و قرائت قرآن ولی نجده مستحب سنت که آدم میخواه الله را ذکر کنه ذکری سر رو بگه یا که عموم ذکر تسبیح و تحلیل و لا اله الله سبحان الله الحمدلله الله اکبر حمید تورات داشته باشه یا در خواندن قران خواندن چه مقصود از یاد ده از یاد خواندن ده اما قویدن بالا ده گفت که واجبه لیکن خواندن از یاد ده مستحب به تارت داشته باشه لیکن به تورات چه جایزه ذکر کردن الله به تورات چه گون داره جایزه خواندن قران چی جایزه لیکن تورات کردن مستحبه خواندن قران یعنی از یاد یا اینکه ایتا نگاه کرده ده ایتا روی قر... نمی قبیده قبیده نیو مثلا به لعته یا که اگم سلفیت که قطی یا که مندیل قطی قرآن میکنی خدا میگه جایزه فقط قبیدن قرآن درست نیست مثلا بالا درباره قپیدن رسیدن قرآن در دست آدم در پوست آدم اما خواندن قرآن به طهارت جایزه فقط مستحبه که به طهارت بخونی ثواب بسیار به شک شبه. به خاطر طهارت کردن ثواب داره و ثواب میگیره خب دیوم جایی که مستحبه طهارت کردن ها عند الثاني عند كل صلاة لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك كما في حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة بله و میگد همچنین سنت مستحب تورات کردن عند كل صلاه در وقت هر نماز خوندن با اون خواند تورات داري تو پیشینده یا برگه تورات گیر پیشینده خواندی تورات داري اصده ده برگه تورات گیر یعنی براي هر نماز تورات کردن اگر شرات داري تجديد تورات میگن یعنی نو کردن تارت تارت دستور برای نو کردن برای چی لمواظبته به خاطر مواظب همیشه بر دوام بر دوام کردن پیامبر صلی الله علیه و همین تارت را مثلا در پنج وقت نماز تارت میکرد که حدیث انس رضی الله است که بود پیامبر صلی الله علیه و تارت میکرد عند کل صلاه در هر وقت هر نماز بله مستحب است که تجدید تارت هم ثواب میگیری هم اگر خواهید البته مستحب یعنی معنیش اینه که تارت کردن دیگه سنت اگر نکنی نماز درست و گناهکارم هم نمیشه خب نکی تورات کردن تورات کردن خدس قطعی جایز نیست یعنی مثلا اگر تورات کنه نماز نخونده باید بگه تورات کنه تجدید کنه بگه تورات من نو کنم چی تماش میکنی نشکسته یا اینکه مثلا با او عبادت انجام نداده ای که نوش کنی برای خود میکنی اگر نماز خواندی خوا نفل باشه خوا فرض انا باید بگه با تارت نمیشه خیر سیام الثالثه يستحب الوضوء للجنب اذا اراد ان يعود للجماع او اراد النوم او الاكل او الشرب لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله, أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ ولحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ ووضوءه للصلاة قبل أن ينام وفي رواية لها فأراد أن يأكل أو ينام خوب بله مسئله مستحب میگه سیم جدا در جای دیگر مستحب تارت کردن برای آدم جنوب وقتی که میخواه یا بارگه جماع هم خوابگی کنه هم خوابگی که جنوب شد یا بارگه میخواه ایسر یا بارگه با جماع کنه مثلا اینوی او اراد النوم یا که میخواه خواب کنه یا اینکه بخوره یا اینکه بینوش آدم جنوب ده جنوب یا بارگه هم خوابگی کردن ده مستحب تارت کنه سر اینو دیم چی دیم با برای وقتی که میخواه خواب کنه بتارت خوب کردن خوب نیست آدم جنوب ده و همچنین یا که خوردن نوشیدن بتارت خوب نیست حدیث ابي سعید خدری حديث ابي سعيد خدری رضي الله عنه است که پیامبر اسلام گفتن اذا اتى احدكم اهله یکی از شما اش در همخوابگی کرد اتى آمد اهلش را یعنی مقصود همخوابگی کرد ثم اراد ان يعود فليتوضا پس یه بارگه خواهد طهارت یه بارگه خواهد که دوباره همخوابگی کنه اینوی فليتوضا پس طهارت کنه زیرا که یه بار برای نشاط کردن و فعال کردن به خاطر همین حکمتش همینه یعنی مستحبه یا برگه تارت کردن تارت یعنی چی تارت دست رو ولی حدیث عایشه حدیث عایشه رضی الله عنها هست که پیامبر صلی الله و رسول الله این که پیامبر صلی الله علیه و بود وقتی میخواست خواب کنه در حالی که جنوب بود طهارت میکرد طهارت کردن مثل نماز مثل طهارت کردن نماز یعنی طهارت شرگاه همش مثلا چشه و طهارت دست رو طهارت میکرد قبل عینت میشه خواب کردن ولی برای قدر میگه مستحبه حتی حدیث است که لا يدخل الم... حدیث صحیح هست که لا يدخل الملائکه بیتا فی جنوب خانه ای که ملائکه ملائکه داخل میشه در خانه که در جنوب است اگر طهارت کنه ان شاء الله ملائکه داخل میشه و بعض علما میگه حدیث لا تدخل لا يدخل الملائکه بیتا فی جنوب حدیث ضعیف است یا اینکه صحیح هست مگر به ضرورت باشه همین عادت کنه در جنوب جنوب جنوب بعد ملائکه داخل میشه یعنی که جنوب خفص سالی آبوزی میکنه در حالت باکی نداره برای حدیث هست که پیامبر صلی جنوب هم گاه خواب میکردن و میخیستن شب آبوزی میکردن و قیام لیل میخواندن خلاصه کلام که خواب کردن در جنابت چه حکم داره حضرت عمر پیامبر صلی پرسید پیامبر گفت تهارت که گفت و بخیر و همچین تهارت که پیش از خواب کردن خلاصه کلام که آدم جنوب میتونه خواب کنه بله به که طهارت دست رو کنه و فی روایت له فراد یک کلا مثلا میخواست یک چه بخره یا که خواب کنه یک طهارت میکردن اینا برای میگن اخی طهارت اصغری بود مثلا آبازی کردن طهارت اکبره اگر اکبره که نتونی یعنی مثلا طهارت بزرگ آبازی کردن نکنی اقل طهارت اصغر بود که طهارت را این بخ خفیفترش میکنه ده جنوبی جنوبی را کم دستر میارش خب به هر حال این مستحب و حدیث های صحیح صریح در باب خب یعنی چی آدم جنوب وقتی میخواه یه بار دیگه هم خوابگی کنه خب تو مثلا یه بار نشید میشه خب یا اینکه نشید یعنی فعال شدن یه بار دیگه با ذوق شوق خواستن خب یا اینکه مثلا میخواد آدم خواب کنه جنوب باشه خواب کدنی یا اینکه مثلا آدمی که میخواد جنوب یگان چی بخره یا اینکه یگان چی بینوشه طهارت کردن مستحب سنته چهارم حالت ده مستحب طهارت کردن بله الوضوء الرابع الوضوء قبل الغسل لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ ويغسل يديه يغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله ويغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه وضوءه لصلاته بله خب میگه که چهارم حالتی که طهارت کردن مستحب مستحبه آبازی کردن به اه، طهارت کردن پیش آبازی کردن بله پیش که آبازی کردنی پالنی تارک تارت پر کامل خب به خاطر حدیث عایشه را الله عنها که بود پیامبر صلی وقت از جنابت تارت می آوازی میکردن یبد او آغاز میکرد سیلو یده دستاشه میشد اول ثم یفرغ یمینی علی الشمال میریخت او او را به دست راست دوباره دست چپش و سیلو فرجه آلاتش را میشوش ثم یتوضا وضوء للصلاه تارت میکرد مثل تارت کردن نماز حتی پوش میشود <laughs> زمانه پیش دیگه مثلا در و اینو یا او در جمع شید پارا بعد داخل میشده یک دی زمان تارت میکنی پل نی تارت آدم جنوب همه خیلی آدم جنوب هم خیلی سنت براش چی سنت تا او بنیاد بدره پاک میشود لیکن سنت ها داره سنت ها چیه اول ششتن آلت عقب و پیش مثلا دیوم تارت کردن پر ره تمام این دی حالت تارت میکنی بعد با آوازی میکنی. اگر رفت همین طهارت نکرد جنابت صحیح تو پاک شود بله پاک شود این طهارت کردن فقط مستحب و سنت است سنتی آوازی کردن نمیخیره خوب لیکن اگر رفت آدم این غسل جنابت باشه طهارت شرط است. یکی غسلی برای جمعه باشه چی در این حالت وجیبه که اول طهارت کنه زیرا که غسل یا برای خنکشیدن آدم آدم مثلا گرمه گفت آوازی میکنه شد. آوازی که طهارت صحیح نه طهارت نیست ضروره که طهارت کنه برای چی برای که طهارت آوازی کردن آوازی غیر جنابت ده غیر از جنابت طهارت کفایه نمیکنه باید طهارت کنه برای چی برای طهارت گفتیم باید نیت داشته باشی یکم دیگه که باید ترتیب قتی باشه کو آدم دست روش شوش مثلا در اومد خب با مسح سر ولی نکای پاش نشد خلاصه کلام که آدم برای خوست روز جمعه طهارت باید چیکار کنی پیش آوازی جمعه ده ضروره که طهارت بکنی بعد آواز میکنی برای چی اگر افت آوازی طاقت کنی درست میشه بعضی علما میگه میشه ولی که قول صحیح همینه که ضروره تارت کردن اول تارت میکنی بعد آبوزی میکنی خب بگم آبوزی در طهارت نیت میکنم نمیشه چرا زیرا که در طهارت کردن باید ترتیب باشه ترتیب آبوزی به ترتیب اخی تر میشه اعضاش درسته که تر میشه لیکن ترتیب باید ضروره یعنی اول دستا رو واره باید با دستات همراه اورنج و باید مسح بشی بعد پات بشی خب و خلاصه کلام اینم یکی از سنت ها تارت کردن پیش از جنابت پیش از آبازی کردن برای جنابت نم مثل نمازه بله تارت پال کامل رنگ نمازه خب پنجم سنت که سنت امروز تارت کردن بله الخامسه عین النوم لحديث البراب بن عازب رضي الله عنه عنه قال قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مرجعك فلتتوضا وضوءك ارتجع على شق ثم ارتجع على شق شق الایمن ايوه اه یکی از سنت های جاهایی که سنت های تورات کردن عند نومی در وقتی خواب کردنه میخواهی که خواب کنی مستحب و سنت های تورات کنی با پای تورات خواب کردنش میگن اینم سنت های لحدیث براء ابن عازب حدیث براء ابن عازب رضی الله عنه است که پیامبر صلی الله علیه و گفتن اذا اتیت مضجعک وقتی اومدی خوابگاه جای خواب کنید جوگا فتوضا وضوءك للصلاه طهارت که مثل طهارت کردن نماز کلی طهارت کرد ثم اضطجع بعد از آن دراز بکش على شقك الايمن به دست راستت یعنی به طرف راست که بهترین خواب سنتی همیه طهارت کنی و بیای ذکر را بگویی آیت الکرسی را و سه بار قول الله احد قول از فلق قول از الناس بخوانید دست شوف کنید دست در تناد در جایی که دست میرسد پا و ران و پای دست و پشت تو سرت بشه که وبسمك اللهم بسمك اللهم بسمك اللهم وضعت جنبي و بك ارفعه و دعاهایی که بعضی دعاهایی که بدونی اگر بگوی و به طرف راستت خو کنی همین اولی شو داده اول خو ده به طرف راست طرف راست همین دست برای پهلو قتی بعد فتح میبرد برای عالم معاصر میگه که آدم وقتی به طرف چپ خو کنه اگر وزنش پول نیده بالای همون دیلش میایه یا که این دیگه چیزایی که داره که و مثلا چیزایی با مهم در دروش تقریبا جگر باشه والله علم میگن یا پرش کلان آتش میده خلاصه کلون که حکمت تیب او در کار نیست سنت پیامبر صلی الله علیه و همینه که به طرف راست خوب کنی به طرف راست یعنی به طرف راست ها که بعدش خبی فرش دیگه که مثلا خود بود دیگه بعد خیلی خوب میکنی مشکل نیست مهم در اول سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم اجرا کردنه خب خواه کردن با پای تارت اینم سنت است خب ای بود طهارت های فرضی و طهارت های واجبی مستحبی یعنی طهارت کردن جای جایی که مستحبه به حد برای آدم مهمه تا اینکه ثواب و اجر زیاد حاصل کنه و خود طهارت تغور و شطر ایمان نصف ایمان و سبب بخشیدن گناه ها و سبب رفع درجات های به شک و شبهه خیلی عبادت بزرگ طهارت ما داریم طهارت واجبی و مستحبی و باید آدم به قدر توانایی مستحبی را اجرا کنه تا اینکه از فضیلت و ثواب محروم نشود خب این بود آخری کتاب ای باب پنجم آخرش همین